Benim şeyhim Mehmet Baba daim olsun bana aba hem Muhammed hem Mustafa benim şeyhim Mehmet Baba hem Muhammed hem Mustafa benim şeyhim Mehmet Baba Canım benim Mehmet Baba Kadirinin peygamberin ciğeri Dahi onun göz bebeği benim şeyhim Mehmet Baba Dahi onun göz bebeği benim şeyhim Mehmet Baba Canım benim Mehmet Baba senin peşinden koşalım, aşkın ile hep coşalım. Aklı fikrimiz şaşalım, benim şeyhim Mehmet Baba. Aklı fikrimiz şaşalım, benim şeyhim Mehmet Baba. Canım benim Mehmet Baba. Aziz kullarına hürmet ne olur bize daha rahmet hem rahmet et hem hidayet benim şeyhim Mehmet Baba hem rahmet et hem hidayet benim şeyhim Mehmet Baba canım benim Mehmet Baba İster zengin ister muhtaç Bütün canlar sana muhtaç Her ümmete sensin ilaç Benim şeyhim Mehmet Baba Her ümmete sensin ilaç Benim şeyhim Mehmet Baba Canım benim Mehmet Baba Gönül seni hatır başkasın Her işinde dayımansın Senin aşkınla hep yansın Benim şeyhim Mehmet Baba Senin aşkınla hep yansın Benim şeyhim Mehmet Baba Canım benim Mehmet Baba